ศึกษาในการดูแลร่างกายนะตั้งแต่ธาตุสี่ของเราดินน้ำลม ไฟ การรู้จักบริหารให้ถูกต้องเนี่ยเราก็จะได้ร่างกายที่ปกติแล้วก็ไม่ทุกข์เกินไปนะร่างกายที่ดี แต่เราก็ไม่ได้มุ่งความมีกำลังสวยงามอะไรแต่มุ่งด้วยความอยู่เป็นปกติ มันจะดีไม่ดีเป็นเรื่องของมัน จะสวยไม่สวยเป็นเรื่องของมันแต่ให้สวยภายใน ให้สวยภายใน หมายความว่ามีความปกติความสบายภายใน แล้วก็ฝึก แต่ถ้าคนไม่ทำวิปัสสนาเนี่ยมันทำไม่ได้ เพราะว่ามันจะจิตมันจะส่งออกนอกตลอดเวลา คนที่ไม่ทำวิปัสสนาเมื่อิส่งออกนอกก็จะลืมตัวเองลืมตัวเองก็จะไม่เห็นไม่เห็นตัวเอง Hmm. Actually, ordinary people, they, their mind wavering out all the time. Uh, try to think of it all the time. They ignore their life, ignore their body, ignore their themselves. Never uh, come back to see, to acknowledge what happened their life. Never come back to aware what happening in their life <clears throat> because they never trained themselves with mindful action, mindful practice, and mindfulness. Never trained about that. So how can bring the mind back in the present? It's impossible for them. But for one who come to joy with the mindful action, mindful practice, mindful movement, it's easy to keep the mind back in the present. That the way of the way of the real happiness comes from the, uh, the self awareness and mindfulness. Actually, people they're looking for the uh, enjoyment, enjoyment from the uh, seeing, hearing, uh, tasting. Uh, touching, thinking, that enjoy with the six sense again, enjoy enjoyment. Enjoyment is, uh, is not real happiness, but just the, the original cause of suffering as enjoyment. Uh, that's why why people become more suffering because from the attached enjoyment. but they have some unenjoyment calm or dislike, they also try to stay far away, try to shade away from such a uh, unhappy feeling yeah. ดังนั้นเมื่อเรารู้กฎอย่างนี้แล้วเราก็ต้องมา มา มาดูแลร่างกายของตัวเองให้มากดูแลจิตใจของตัวเองให้มาก แต่การดูแลในที่นี้ไม่ดูแลเพื่อที่จะให้เกิดความหรือไปอินเตอร์เทน ไปบำรุงบำเรอมันแบบที่เขาดูแลกัน ไปกินอาหารเสริม ไปกินอาหารอร่อย ไปกินอะไรมากมายเพื่อเสริมให้ร่างกายนี้ หุ่นดีมีกำลัง อันนั้นไม่ใช่ดูแลร่างกายอันนั้นเรียกอินเตอร์เทน someone try to decoration their body try to beautify their body like this and that that's not how to take care your life in the right way. That only entertain and for enjoyment that the heart of suffering. But you need to take care your life with the mindful action, with the mindfulness, with the self awareness, and try to uh, solve the problem. Mm. Such a bodily condition hard condition, bad condition arising pass away all the time as the law of nature, changing, suffering and pass away, changing and arising and pass away all the time. But they cause the two feeling, two feeling, dis- like, dislike, happy feeling or unhappy feeling, enjoyment and enjoyment, satisfactoriness, satisfaction, cause the two feeling. yeah, such a to feeling the cause of suffering. So when we observe the insight meditation, the heart wisdom is the develop your body and mind. That how to develop it. ดังนั้นเมื่อเรารู้ชัดอย่างนี้แล้วเราก็มามาสนใจสิ่งที่เกิดขึ้น เช้าวันนี้เราสวดธรรมานุปัสสนา เพื่อเราจะเห็นการเกิดขึ้นของอะไร เกิดขึ้นของ ความรู้สึกที่เป็นอุปสรรคต่อ กายต่อจิต เขาเรียก hindrance hindrance หรืออุปสรรคขัดขวางถ้าปุตินิวรณ์มันจะมีห้าตัว ใช่ไหมอุปสรรคของเราเบื้องต้นที่สุด มันจะมีห้าตัว ตัวแรกทำไปทำมามันเกิดความ ขี้เกียจก่อนที่มันจะขี้เกียจมันก็เอนจอยซะก่อนนะแต่เอนจอยความเอนจอยเมนต์เนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยง ความเพลินความสนุก ความเพลิดเพลินเนี่ยมันก็ไม่เที่ยง ความเพลินก็เปลี่ยนความเป็นไม่เพลินพอเป็นไม่เพลินก็ความเบื่อใช่ไหมตอนแรกมันชอบมันเพลินก็เป็นการมาฉันทะพอมันเปลี่ยนไปตามกฎของอนิจจังมันก็มาเป็นความเบื่อคือพยาปาทะพยาปาทะมันก็ไม่เที่ยงมันก็พัฒนาไปเป็นตัวง่วงตัวเหงา ตัวเบื่อตัวเซ็งตัวไม่กระปี้กระเปล่าตัวไม่สนุกสนานขึ้นมา ก็เริ่มง่วงเริ่มเหงาเริ่มสลืมสลือเริ่มเบลอ เริ่มไม่ชัดละอุปสรรคอันที่สามอันที่สี่บางครั้งมันไม่ง่วงไม่เหงาไม่เบื่อมันก็ คิดปรุงแต่งไป คิดปรุงแต่งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อเรื่องเรื่องต่อเรื่องไป แล้วก็เพลินไป พูนไปพูนมาทำไปทำมาเอ๊ะมันก็สงสัยตัวเองว่าเราทำเราได้อะไรเราทำทำไมทำไปก็คิดไปมันก็ มันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยทั้งวัน ถ้าสมมุติว่าเราไม่ปฏิบัติวิปัสสนาไม่เจริญสตินะย l w a y s of hindrance come from the law of nature. The first of it comes from enjoyment The second is hindrance, uh, ill will, agitation, upset, boring, cause from the unhappy, unhappy feeling or dislike or tosa. Uh, and drowsiness, distraction mind, and skeptical doubt cause from the delusion. Delusion comes from uh, what we call heart from atukkhama sukha uh, from neutral, I would like to say, neutral feeling, happy feeling, unhappy feeling, neutral feeling. Neutral feeling causes the illusion. Delusion causes the tree of hindrance. <clears throat> drowsiness or sleep, uh, sleepy, sleepiness, uh, distraction, or dread, dream, daydream mind, uh, or dreaming, dream mind, and skeptical doubt, hot form delusion. Uh, so neutral feeling can cause three of hindrance, drowsiness, distraction mind, skeptical doubt, uh, because sensual desire or enjoyment enjoyment cause unenjoyment, unenjoyment cause agitation, upset, hatred, ill will. You see, that's the cause. The, the, the root of that uh, from where the five hindrance, from the three feeling, happy feeling, unhappy feeling, neutral feeling from there, the three feeling come from the law of nature, changing suffering and non-self. From where the three characteristics come, come from the law of nature, arising and pass away, arising and ceasing, arising and ceasing. The real of raw nature arising and ceasing, uh, arising and passing, or uh, arising and uh, extinguished. Uh, extinguished. So we need to learn what is the exactly root of suffering, step by step like this. When you know the real root like this, you need to know how to cut off the root not need to learn the way to cut off the root of suffering. How to cut it? Just aware of that. Like uh, you need to cut the darkness in this room. If you come here the first, have no light, have no <clears throat> shine. So for the first action, for the first activity, you're looking for the turn on button and the light come. When the light come, you can work, you can do everything. You see everything clear. So the beginning of life need to looking for the looking for the turn on button or power on. You need to power on. After you power on it, the star, the light come, the darkness. That the, how to cast the darkness by the turn on the light, turn on the power. The darkness disappear. Our life are the same. When you want to light to be go to right way with the uh, light uh, it's shine, you need to looking for the power on or uh, it on. That is come to see yourself, come to look on yourself, come to aware yourself, come to uh, mindful of your body. That's the way how to cut off the, the darkness. Darkness we call ignorance. Mental darkness we call ignorance. Desire, attachment, and negative action. That the cause of the, the darkness of mind. <clears throat> so you need to cut. When they start from the unaware, start from the ignorance. Uh, so how can you develop the the knowledge unknowing, knowing, awakening, and blossom. So we come to develop the self awareness, self knowing, uh, and the awareness, uh, awarefulness. So we try to do like it again and again until the light been brighter, brighter, brighter, brighter, like you power on the first, some kind of bulb, they not uh, bright immediately, but it start to bright bit by bit, bit by bit. Just our light in our hall, when you turn on, they not pop up <laughs> immediately. Just they try to increase the light bit by bit. The same, when you turn on your mind and body to work together, the mind will be brighter and brighter and brighter. t h a t the way of the practice. It's not complicated. It's not difficult to understand it. เข้าใจเนาะพวกเราเข้าใจนะ โอเค เมื่อเป็นเช่นนี้ เราก็ต้องใช้ความพยายาม เพราะเราถูกครอบงำมาด้วยความไม่รู้ ความหลง ความตามใจตัวเอง ความเคยชิน ความลื่นไหลของจิตมาตลอดชีวิตเลย ตั้งแต่เราเกิดไม่มีใครสอนเราจนกระทั่งเราต้องเป็นทุกข์ระหกระเหินหลงไปกับความสุขความทุกข์แต่ละวัน เราก็ถูกหลอกมาตลอด ตอนแรกเราต้องหลอกตัวเองก่อน อะไรมาหลอกตัวเองรสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส มันหลอกให้เราเองยึด รูปเราสวยๆ แล้วก็ยึดว่าเราสวย ถ้าใครมาบอกว่าเราไม่สวย มาบอกความจริงกับเราเนี่ย เราก็ไม่พอใจ ทั้งที่เราถูกหลอกมีคนอื่น ว่าคุณถูกหลอกนะเรากับไม่พอใจ แทนที่เราจะยอมรับความจริงแล้วปรับตัวเอง เราอยากจะฟังเสียง เพราะๆแล้วก็ประดิษฐ์ประดอยความเพราะของเรา แล้วพยายามที่ฟังเสียงเพราะๆจากคนอื่น ใครมาพูดอะไรไม่เพราะบอกความจริงกับเรา ความจริงมันไม่เพราะเราก็ไม่ชอบอีก แต่ใครมา พูดเพราะเพราะแต่มันไม่เป็นความจริงเรากับเอ็นจอยกับมันแล้วก็ถูกหลอกอีกใช่ไหมไม่ใช่คนอื่นหลอกเราแต่ใจเราที่มันเข้าใจมันหลอกเรา ก็หลอกหลายชั้นด้วยนะพอเราถูกเราหลอกตัวเองแล้วคนอื่นหลอกเราเองได้หมด แม้แต่พระก็หลอกเราได้ใช่ไหมหลอกเอาเงินเอาทอง หลอกเอาข้าวเอาของหลอกเอาลาบสกาและมเทคนิคในการหลอกในที่แนบเนียน ในรูปของต่างๆรูปของการพัฒนาการก่อสร้างการสร้างนั่นสร้างนี้ ซึ่งความจริงเราพระไม่ควรเกี่ยวข้องด้วยวัตถุใช่ไหมเกี่ยวข้องด้วยสัจธรรม ที่จะบอกความจริงที่จะให้ปัญญาแก่ คือมีดวงมีหน้าที่สี่อย่างพระที่หลวงพ่อพูดมาวันก่อนจำได้ไหมหน้าที่ของกระยาณมิสี่อย่างคือหนึ่งเปิดของที่ปิดสอง หงายของที่ควมสามบอกทางแก่คนหลงทางสี่ชูแสงสว่างในที่มืด นี่หน้าที่ของกัลยาณมิตร หรือผู้นำทางด้านจิตวิญญาณ ไม่มีหน้าที่ต้องไปก่อไปสร้างไปแปลงไปทำนู่นทำนี่มากมาย แต่จะทำสร้างปัจจัยสี่เนี่ยที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็อาหารเขาก็จัดการให้ ญาติโยมก็จัดการให้ แต่เรามีหน้าที่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติปัญญากับตัวเอง แล้วสติปัญญาที่ตัวเองรู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วด้วยตัวเองแก้ไขตัวเองก่อน พอแก้ไขตัวเองได้แล้วก็เอาสติปัญญานี้ไปส่งทางให้คนอื่นต่อนนหน้าที่ของพระเพราะนั้นเราก็ถูกหลอกมากมายด้วยวิธีการต่าง ๆ เรื่องลัทธิศาสนา เราไม่รู้เนี่ยใช่ไหม เราก็ตามเข้าไปตามเข้าไปแล้วก็เสียเงินเสียทองบางแห่งก็เสียดูด้วยนะอย่าว่าที่เสียเงินเสียทองทรัพย์สินก็เสียดูด้วยบางแห่งเขาเจตนาไหมเขาก็ไม่ได้เจตนาที่หลอกเรา แต่เขาไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้ก็ต่างคนก็ต่างความไม่รู้ก็หลอกกันไปหลอกกันมา ก็เหมือนคนเดินชนกันในที่มืดอ่ะเพราะไม่มีแสงสว่างทั้งสองฝ่าย เดินไปคำไปกันมันก็ชนกันล้มเราจะไปผิดใครอ่ะ ผิดตรงเรื่องมันไม่เปิดไฟก่อนนั่นเองมันถึงได้เดินชนกันในที่มืดมันน่าน่าสงสารจริงๆแต่เราไม่รู้ จะว่าไงไปว่าเขาก็เดี๋ยวว่าไปอิจฉาก็อีก ไปตำหนิตีชิ้นเขาอีกเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนไม่ยอมรับความจริงเราพูดให้ตรงให้ถูกขนาดไหนเขาก็ยอมรับไม่ได้ดังนั้นการปฏิบัติจึงเป็นการเปิดดวงตา การเปิดดวงตาคือเกิน เปิดเทินอ่อนแสงสว่างเปิดดวงตาและเปิดแสงสว่าง เปิดแสงสว่างคือ เจริญสติเปิดดวงตาก็คือเจริญปัญญา ปัญญาคือ ดวงตา สติคือแสงสว่างันสติกับปัญญาต้องมาควบคู่กันเสมอทีนี้ถ้าหากว่าเราปฏิบัติทำไงให้มันเป็นสติที่ถูกนี่ คือสติที่ถูกต้อง เมื่อสติถูกต้องแล้วเราจะสามารถ ทำให้ดวงตาเห็น เมื่อแสงไฟสว่างพอแล้ว ดวงตาก็จะมองเห็นได้ชัด แต่ถ้าหากว่าสติไม่ถูกต้องมันมืดบ้าง มันสว่างบ้าง หรือมันมืดมันสว่างไม่พอ สติยังไม่ถูกต้องมีอยู่นะ ทุกคนมีสติ แต่สติแบบไหนอ่ะสติแบบเทียนไขสติแบบไม้ สติแบบตะเกียงสติแบบเจ้าพายุสติแบบกองไฟ หรือสติแบบไฟฉาย หรือสติแบบไฟเพดาน ซื้อสติแบบสปอตไลท์ใช่ไหมสติแบบตะเกียงไฟฉาย เทียน กองไฟ หรือตะเกียงเจ้าพายุมันดับง่ายใช่ไหมติดแล้วก็ดับมันีไปเจอฝนเจอลม ไม่ได้ระดับนี่ก็สติก็เรียกว่าเป็นสติชั่วคราวเป็นสติสัญชาตญาณเป็นสติที่ยังไม่ถูกมองแต่ด้านนอก แต่สิทธิที่สามารถมองเข้าด้านในได้ ก็คือสติที่เป็นปัญญาญาณแต่สติที่ว่าเมื่อกี้ก็เหมือนสติที่มันรับอะไรไม่ได้มาก มันจะคอยดับอยู่เรื่อยเรียกว่าสติสัญชาตญาณอ่า ทีนี้ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น ท่านก็เห็นว่าสติสัญชาตญาณคือความสติที่มันตอบสนองแต่รูปเสียงกลิ่นรสภายนอกเราก็มีสติในการทำนู่นทำนี่ได้ แต่ว่ามันไม่เห็นข้างในโลภเกิดขึ้น มันไม่เห็นโกรธเกิดขึ้น มันไม่เห็นหลงเกิดขึ้นมีแต่จะนำโลภโกรธหลงมาสู่ใจได้มากขึ้น สติสัญชาตญาณใช่ไหมคนที่มีสติปัญญาดีก็หาได้มากวางแผน ฆ่าคนวางแผนทำร้ายคน วางแผนเบียดเบียนคน วางแผนหลอกคนได้ลึกนี่สติสัญชตาตญาณพอเรามาเจริญวิปัสนา เราก็เกิดสติปัญญายาณขึ้นมาโอ้สติปัญญายาณทำให้รู้ทันตัวเองพอตามันเห็นเราบอกว่าสวยเราบอกมันไม่ได้สวยหรอก แต่เราคิดเอาเองว่าสวย เราไปเห็นดอกไม้ก็ว่าสวย ไปเห็นคนก็ว่าสวยนะ เพราะเราเห็นเฉพาะชั้นเดียว แต่พอเราปฏิริวิปัสนาเราเห็นอีกชั้นหนึ่ง ได้ดอกไม้นี่สวยก็เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงมาตลอด จากต้นเกิดจากปุ๋ยของสกปรกมาเกิดเป็นลำต้น มาเกิดเป็นดอกมาเกิดกินหอม ด้วยการเปลี่ยนแปลงด้วยการพัฒนาของมันสามารถเปลี่ยนกลิ่นเหม็นเป็นกลิ่นหอมได้ ใช่ไหมปุ๋ยขี้วัวขี้ควายขี้คน เอาไปใส่ต้นกุหลาบมันก็ออกมาเป็นดอกกุหลาบที่หอมเพราะกฎต้องการเปลี่ยนแปลง ทีนี้เรารู้ความจริงมันอย่างนี้แทนที่เราจะไปชอบดอกกุหลาบแต่เราเห็นที่มาของดอกกุหลาบเราก็วางใจเฉยได้ หรือเราถูกลิ้นเราหลอกเรา ว่าอาหารชนิดอร่อย อาหารชนิดไม่อร่อย แต่ความจริงอร่อย หรืออร่อย มันไม่ได้ใช่ร่างกายเขาไม่ต้องการ แต่ร่างกายเขาต้องการอิ่ม เท่านั้นเองกินอะไรก็ได้ขอให้อิ่ม แต่อะไรเราต้องการลิ้นนะลิ้นก็เลยที่เราไม่รู้เท่าทัน แต่ความอร่อยไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่การไม่รู้เท่าทันความอร่อยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ผิด เราคิดว่าอร่อยเนี่ยเป็นของดี เพราะอะไร เพราะในร่างกายเนี่ยมันเป็นของร้อน น้ำกดออกมาจากลิ้นของเราเป็นของร้อน พอไปเจออาหารที่มันมีรสปรุงแต่งก็เป็นของร้อน ร้อนต่อร้อนมันก็เบิร์นกันเป็นรสเป็นแอปิไทเป็นกรด เราก็นึกว่าอร่อยกินอะไรต้องกินของร้อนๆอร่อยใช่ไหมกินของเย็นๆไม่อร่อย เพราะมันธาตุร้อนต่อร้อนมันไปไปชนกัน แล้วมันเกิดไฟขึ้นมา แล้วก็คิดว่าอร่อยนะเราก็ไฟคือราคะก็เกิดขึ้น ราคะขี้โทสะขี้โมหะขี้แต่เราไม่รู้เท่าทันเราก็นึกว่ามันเป็นของอะไรหรอเราก็เอนจอยกับมัน เพราะไม่รู้เท่าทัน แต่พอมาเจริญสติเนี่ยเรารู้เท่าทันถึงความพอใจ รู้เท่าทันความไม่พอใจ รู้เราเท่าทันความที่ยังไม่แน่นอน จะเป็นความพอใจหรือไม่พอใจไม่รู้เราไม่รู้เท่าทันมันเราก็ไป enjoy ไป attach กับมันนะ so we talk about the we are cheat we are คำว่า uh, we are the root we are cheated by our six sense organ If we don't cheat, we don't delude ourselves, we don't fool ourselves before, other person cannot fool us, uh, cannot delude us. But the tasty from from the sight, from the hear, from the taste, from the feeling, mm, from nose, from tongue, from the thinking is that cheat ourselves. But we never know about that because our inner eye, it's not have inner eye because we still not practice wisdom, inside wisdom, or inside meditation. When you come to practice and develop the inside meditation, called the inside wisdom, inside wisdom become our inner eye. We call wisdom eye, uh, intellectual eye, uh, Buddha eye, Buddha eye, we call Dhamma eye, Dhamma jaksu, Dhamma eye, can come back to see your life, your mind and body, what happened all the time, and try to adjust, try to adjust the bad condition, try to release negative condition from the body and mind. That's why we come to learn about insight meditation. It's not concentrate meditation, but insight. Insight need to study need to educate it, your mind, body, need to study, need to educate, need to investigate, investigate your body, need to observe it for what? For looking for the negative condition. Somewhere body or somewhere of the mind, heart, the negative condition, you try to delete it, you try to remove it, you try to eliminate it. For what? For maintain the good condition, maintain the right condition right understand it, right uh, conception. That's why why we practice i n s i g h t meditation. Uh, we talk about that. อันนั้นเมื่อเรารู้สาเหตุที่ชัดเจนแน่นอนอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติ คือตั้งใจไว้กับกายเราบอกเออทำอะไรให้ตั้งใจนะตั้งสตินะ ตั้งใจนะ แต่เขาเขาไม่ได้บอกว่า ตั้งสมาธินะ ตั้งปัญญานะ ตั้งศีลไม่ได้บอกบอกให้ตั้งใจ ถ้าใจมันตั้งอย่างเดียวในศีลสมาธิปัญญา มันเกิดเองไงถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยศีลสมาธิปัญญา มันเกิดไม่ได้ตั้งใจตั้งใจคือตั้งสตินั่นเอง ตั้งสติว่ากำลังอะไรกำลังเกิดขึ้นในกายในใจของเราตั้งลงไป ตั้งใจก็คือดูกายดูใจ ภาษาของเราบางทีมันบอกอนัยยะอะไรลึกซึ้งเมื่อเป็นอย่างนี้ตัวบทสักต่างๆ มันก็จะไม่มี เวลามันเอนจอยขึ้นมาตั้งใจดู ความเอนจอยความเพลินเนี่ยมันเป็นอย่างไร เราสู้มันได้ไหมเราไปชอบมันจะทำให้เราชอบนั้นนนี่ไหมสมมติเราเอนจอยด้วยการนั่ง เราชอบการนั่งแค่นี้ยังไม่พอต้องได้เอนเอนยังไม่ต้องได้ หลับหลับไม่พอยังได้ นอนเอนจอยตัวนั้นมันก็จะขยายตัวไปเป็นนิวรณ์ไปเรื่อยๆเอนจอยตัวนี้ก็แปลงเป็นไลค์ไลค์แปลงเป็นเซนชวลดีไซน์เซนชวลดีไซน์แปลงเป็นอะไรเป็นเซนชวลแอทแทชเมนต์แปลงเป็นเซนชวลลีกเซนชวลอินฟลูเอนซ์ด์โดมิเนตยูเพอร์ซันอลิตี้ดัสเดอะคอร์ดออฟซัฟเฟอริงนะ ดังนั้นเมื่อรู้เหตุอย่างนี้ปั๊บ เรามาดูว่าตัวนิวรณ์ห้าถ้าเรารู้เท่าทันมันเนี่ย มันจะยึดเราไม่ได้ มันจะทำให้เราง่วงไม่ได้ มันจะทำให้เราขี้เกียจไม่ได้ มันจะทำให้เราเบื่อไม่ได้ มันจะทำให้เราฟุ้งซ่านไม่ได้เพราะเรารู้มันก่อน พอรู้ก่อน ก็เอามันออก ใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ที่เรารู้ไม่ทันไปมันก็ยึด เราทำให้เราง่วงทำให้เราเบื่อทำให้เรา ขี้เกียจทำให้เราฟุ้งซ่านทำให้เราสงสัยเพราะเรารู้ไม่ทันมัน เพราะอะไรรู้ไม่ทัน เพราะตัวสติ สัมยาที่เราทำอยู่ มันไม่ชัด บางทีทำไปก็เพลินไปใช่ไหมถ้ายกมือในระดับเดียวสักพักมันก็เพลิน เราต้องเปลี่ยนโหมดเป็นช้าบ้าง เร็วบ้าง เพื่อกระตุกให้จิตของเรา ถ้ามันไวตลอดมันก็เพลิน ถ้ามันช้าตลอดมันก็เพลินก็เราสลับไวบ้างช้าบ้าง เปลี่ยนท่านั่งบ้าง เปลี่ยนท่ายืนบ้างเพื่อ ปลุกเร้าให้ตัวตัวตื่นให้มันชัดเจนขึ้นนะ try to awake your body and mind all the time don't attach any position don't stay only one position if we stay one position for long periods such a position called the enjoy enjoyment enjoyment or develop to be other kinds of defilement นะ ดังนั้นด้วยกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยถ้ามันยึดร่างกายของเราได้เราก็พยายามเปลี่ยนแปลงที่เงื่อนไขที่ร่างกาย ถ้าเปลี่ยนแปลงทัน ตัวกฎของนิจังทุกขังอนัาตา มันก็จะไม่เปลี่ยนเป็นตัวกิเลสตัณหาอุปทาน ไม่ได้เปลี่ยนเป็นราคะโทสะโมหะ ไม่ได้เปลี่ยนเป็นชอบใจไม่ชอบใจ เพราะมีตัวสติสัมยาที่เราคอย ฝึกฝนอยู่เนี่ยคอยป้องกัน แต่ถ้าหากว่าเราเสถียรยะที่เราฝึกแล้วก็ไปเอนจอยกับมันใช่เราไม่ชอบกับมันใช่ มันก็กลายเป็นตัวอุปสรรคก็เรียกนิวรณ์ when you don't deal with your body and mind the right way uh, deal with your mind your body with unawareness with ignorance with unmindful that's the three characteristic changing suffering and non self Transform to be like and dislike and neutral. Yeah, you see. So we need to develop the energy of mindfulness or in it. for what? For uh, keep the bodily feeling just only bodily feeling. It's not my feeling. Enjoy feeling, happy feeling, like feeling, keep only bodily feeling if you don't aware of such a happy feeling, enjoy feeling, such a bodily enjoy feeling, it transform to be like, dislike, love, greedy, desire, many many root, because you don't have the energy, uh, energy of mindfulness, energy of wisdom, not strong enough to keep the three bodily feeling three holy feelings stay only feeling. Just a feeling. When you feel heavy, just a feeling. It's not my feeling. If you attach unhappy or happiness as my feeling, such a happiness transform to be dislike, to be upset, to be frustrated, to be agitation, to be uh, ill will. and the end, you see, so the energy of wisdom or energy of mindfulness really important to protect the self uh, self feeling or uh, bodily feeling only that. Like uh, you develop the insulation. I talked about that in the last day. Produce, uh, build up insulation uh, to protect the bodily feelings, not dominates the mental feeling. Like uh, you keep the warm water, hot water in your กระติกน้ำว่าไงสับว่ากระติกน้ำว่าไงกระติกน้ำร้อนฮะเทอร์โมสแตทฮะเทอร์โมสแตทเทอร์โมสแตท วอเต e r ์ h อ r m o s t a t กระดิ่งน้ำร้อนไม่ใช่ hot button hot button แต่มันมีศัพท์เฉพาะของมันใช่ไหมเพราะนั้นกระดิ่งน้ำร้อน ก็เรียกว่าไอ้หนูเรียกอะไรโอ้ ก็ลืมเหมือนกันเนาะ ไม่ก็ได้ใช้กระดิ่งน้ำร้อนนะต้องถามยายข้างหลังนะกระดิ่งน้ำร้อนว่าไงยาย ฮะ hot วอเตอร์บัตเทนแต่ผู้ใหญ่นี่บอกว่าเทอร์โมสเตตเทอร์โมเทอร์โมสเตตเออ yeah for keep the ice uh, a cool feeling and hot feeling what we call ใช้อยู่ทุกวันแต่จำไม่ได้อังกฤษน้ำร้อน yeah ฮะ อากระดิ่งน้ำห้อนนะบ่าต้องคิดหลาย นั่นแหละเพราะกระดิ่งน้ำห้อนเนี่ยมันเก็บความห่อน ความเย็นไว้ โดยที่บ่เปลี่ยนแปลง เพราะมีตัวกันคือโฟมมันบ่คือของ i n s u ร a ช i o นดังนั้น ความรู้สึกทางกายก็อยู่แต่กาย ความรู้สึกทางจิตก็อยู่แต่จิต ไม่ไม่เข้าถึงกัน เพราะตัวนี้เข้าไปกั้นตัว เซลล์อเวเนตไอตัวไมโครเนตมันเข้าไปรู้ทันไอตัวที่มันรู้ทันนั่นแหละเรียกว่ามันกั้นละนะตัวที่มันรู้ทันเนี่ยเรียกมันกั้นละนั่นเองเราจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะต้องพัฒนาไปทุกเวลานาที ไม่ใช่พัฒนาตอนที่เรามาปฏิบัติเท่านั้นนะตลอดเวลา หายใจพับตาอ้าปากทานอาหารนี่ค่อนข้างจะรู้ยากหน่อยใช่ไหมเพราะว่า like when you eat the food you enjoy with your food v e r y hard to aware of that v e r y hard to aware of the food because you attach a food tasty for whole life when you learn meditation inside meditation really hard to aware of that because you lost your mind you are deluded by your tongue you are deluded or you're fooled by your tasty. So you lost your mind, you enjoy with the food. Very hard to aware of that, okay? So even though really hard or really difficult, but you try to do again and again. Uh, some master help us when you chew the food, you try to count uh, the one spoon, how many times you chew it up and down. One spoon, how many times when you chew it, how many times when you swallow it? Yeah, count. Some, some master, they put the uh, plain water in the food for release the tasty. Easy to aware of that. Untaste, yeah, tasteless. Can you enjoy it? Tasteless? No you feel really frustrated. <laughs> so, but actually, people try to try to uh, cook with uh, many many ingredients for create the taste, tasty, delicious. Such a delicious and tasty also for us. We enjoy with it. So in the worldly life, they attach enjoyment, uh, tongue enjoyment, bodily enjoyment that's the way of worldly life. But then now can practice for mindful life must be a little bit, maybe big different. It's not a little bit big different. Opposites for what? For cause of the root of suffering. But in the worldly life, they learn how to develop the cause of suffering, but they don't know because they just close eye they blind their eye. So we try to learn more and more about that. When you we know like this, we try to aware of the bodily movement, bodily action, both mind and body. Uh, bodily feeling, a uh, mental feeling, bodily action, mental action, aware of such a thing. When you're aware of that, they become insight wisdom by nature like you turn on the light. Here will be bright by nature. The darkness disappear. When you are aware of your body and mind, the blindness or darkness will disappear, become knowledge, become knowing mind, become awakening, awakened mind, become brighter mind. That's the way of the practice. นะเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็พยายามที่จะใส่ความตั้งใจ ลงไปในทุกการเคลื่อนไหว เมื่อเราเคลื่อนไหวในลักษณะใดขึ้นมาเราก็ใส่ใจลงไปไม่ยากเลย แต่เนื่องจากว่าเราอยู่กับความเคยชินมานาน มันเลยก็เลยเป็นอยู่ด้วยความหลงลืม because you stay with you are dominated by the habitual energy for whole life but now you have to learn uh, mindful life, but a little bit hard. But you, if you try again again, try with the right efforts, again again, one day you will win, you will conquer it. You can remove the habit and energy out. You come, your life become mindful life. Yeah, but uh, habitual life comes from enjoyment, hot from unenjoyment, hot from neutral, a feeling. So we try to release such an enjoyment, release an enjoyment, release a neutral feeling out for keep the mind in the middle. When you enjoy, enjoy when you attach enjoyment, your mind swing back this side, extreme it other way. When you enjoy with un, uh, attached enjoyment, our mind swing other side, up and down like this. When you uh, aware of that, aware of enjoyment, aware of unenjoyment, your mind become the middle, the central, middle of life. That's we call the middle way of life. It's not being swing like it, but like this. Instead up and down like this, but ah, yeah, be you aware of this side, aware of this side, that how to keep m y stay in the present ไม่ยากเลยใช่ไหมถ้าเราตามรู้ทั้งความพอใจไม่พอใจ ตามรู้ทั้งความเพลินและไม่เพลิน จิตของเราก็จะเป็นกลางไอการที่จิตเป็นกลางนั่นแหละจิตมันสว่างแล้วจิตมันสว่างถ้าไปทางนี้มันก็มืด ไปทางนี้ก็มืดกลับมานี้สว่าง สว่างด้วยอำนาจของอะไรด้วยความรู้เนื้อรู้ตัว เราจะเห็นว่าเรื่องของการปฏิบัติไม่ยาก แต่การไม่เข้าใจเป็นเรื่องยาก เพราะนั้นในมรรคองแรกท่านจึงให้พัฒนาตัวสัมมาทิฏฐิ for the first step need to develop the right aware right understanding right view นะ It's not wrong view or wrong understanding to develop that thing. Uh, for the first door, for the first gate of our uh, perfect life นะเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างนี้บ่อยๆ เข้าบ่อยเข้าเมื่อเกิดอะไรเกิดความชำนาญใช่เกิดความชนิดชานาญรู้ได้ไวความง่วงมารู้ได้เร็ว ไม่ใช่ง่วงจน หูตามันตูบไปแล้วเพิ่งรู้นี่ไม่ทันแล้ว พอเรารู้ไอ้ความง่วงมันเกิดมาจากความเอนจอยกับความสบายใช่ไหมพอรู้สึกเอนจอยความสบายปั๊บแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ท่าเดียวมันยังหนักอยู่ก็ต้องลุกหนีลุกหนีแล้วมันยังตามอยู่ก็วิ่งอย่างเงี้ยนะหาวิธีทางทุกทางที่จะเอาเวกตัวเอง ไม่จำเป็นต้องเราใช้รูปแบบเดิม บางครั้งหลวงพ่อได้คลานจงกรมนะหรือบางครั้งหลวงพ่อได้เดินจงกรมแบบนี้ เวลามัน เวลาเดินมันสนุกใช่ไหมเดินแบบนี้ sometimes I try to walk like this forward for awake ourselves when you you walk like this you feel enjoy with your your practice so we change to other position for awake ourselves ดังนั้นเราจะเห็นว่าการปฏิบัติไม่ยาก แต่การว่าจะรู้วิธีแก้เนี่ยยากนะยาก ยายมานั่งตรงนี้นั่งตรงนั้นยกวนลุงแกเอามานั่งทางนี้ดิอยู่ใกล้กันรบกวนกัน มานั่งทางนี้เออต้องอยู่แยกๆกันจะได้ไม่รบกวนกันเอาก็ยี้มาด้วยก็ได้ดังนั้นเราจะเห็นว่าการการปฏิบัติมันจะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งกายทั้งใจเพราะเราเจ็บป่วยเพราะอะไรเพราะเจ็บป่วยเพราะเราไปชอบในสิ่งเราไปยึดในสิ่งเลือชอบ สิ่งที่เราชอบมันก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ชอบใช่ไหมเช่นเราชอบรสอาหารอร่อย เราอยากกินอาหารตามที่เราอยาก หารู้ไม่ว่าความอร่อย มันแปลมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บทำให้เราเป็นทุกข์ โรคภัยไข้เจ็บก็มาจากอาหารที่อร่อยบ๊อบ you stay there yeah don't close it don't stay close it stay there because otherwise you disturb each other uh, don't Yeah. Yeah, it's the next I will record for you. Don't worry about that. Just keep listening. Don't worry about that. ดังนั้นให้รู้ว่าความอดีตอร่อยนั้น คือความเจ็บปวด แต่เราเข้าใจผิดว่ามันเป็นความอร่อย เพราะฉะนั้นเราแสวงหาอาหารที่ถูกลิ้นอะไรที่มันแซ่บมันนัวอะไรที่มันเผ็ดมันเค็ม แล้วคิดว่านั้นถูกลิ้นแล้วเราถูกหลอก เสียแล้วเราเจ็บป่วยเพราะมัน แต่เรากลับไปโทษ อันอื่นอีกแต่หารู้ไหมเราก็จะป่วยในสิ่งที่เราชอบนั่นแหละ ถ้ายังไม่อยากจะป่วยก็อย่าไปยึดติดในสิ่งที่เราชอบ นั้นนักวิปัสสนาที่แท้จริง ก็จะหันอาหารทานอาหารธรรมชาติ อาหารสดไม่ต้องปรุงแต่งมาก ใช่ไหมลดเผ็ดลดเค็ม ให้น้อยที่สุดนะโดยเฉพาะอาหารลาวเราเนาะ แม่รู้สึกว่ามันเทสตี้ึ้นเติมเผ็ดเติมเค็มเติมเปรี้ยวหวานมันเค็มหลวงพ่อต้องต้องหลีกบางครั้งไม่ฉันอาหารนั้นเคี้ยวผักผลไม้จนใกล้จะอิ่มแล้วฉันอาหารอีกนิดหน่อยก็พออืมเราต้องทานอาหารธรรมชาติ อันนั้นหนึ่งจะทำให้เราไม่เพิ่มความอยากสองจะทำให้เราเจ็บป่วยน้อยลงเพราะเรารู้ว่าความเจ็บป่วยก็มาจากการปรุงแต่งนั่นเอง ยิ่งปรุงแต่งลดจัด ความเจ็บป่วยก็ยิ่งรุนแรง เดี๋ยวนี้คนเป็นมะเร็งกันเยอะก็เพราะว่าเราไปเรียก food attachment food addiction การยึดติด food addiction นะแล้วก็รุนแรงด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติวิปัสสนา เราไม่มีโอกาสได้รู้เรื่องนี้เลยเราก็จะถูกลิ้นมาหลอกไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่หารู้ว่าอันนั้นมันคือพิษ คือ poison food is a poison it's not nutriment ไอสิ่งที่เป็น ตัวสนับสนุนก็คือทำให้เบากายเบาใจมีกำลัง แค่นั้นเองคอนเซปต์ของหมอเขียวใช่ไหมกินอะไรก็ได้เบากายเบาใจมีกำลังอ้วนผอมไม่เกี่ยว แต่ขอให้มีกำลังนะแต่นี่เราไม่เอาเบากายเบาใจมีเอาเอาอร่อย เอาสนุกเพลิดเพลินกินอิ่ม เราจะมีสุขภาพดีได้ยังไง เพราะอันนั้นอาหารอร่อยมันคือพิษอะแต่เราก็ชอบใช่ไหมเพราะว่า food addiction ผมชอบอันนี้นะฉันชอบอันนี้นะแล้วก็ looking for that thing that the cause of bodily suffering the cause of mental suffering okay when you uh, attach food addiction that the cause of bodily suffering bodily sickness bodily disease when you get the bodily, bodily sickness that cause the unhappy mind called the negative mind, negative view, negative pros- perspective. You see, negative connection Has from the you attach enjoy food enjoyment. Uh, when you eat uh, some food, not no tasty, not delicious, you get away, <laughs> stay far away from that. They don't know that the, the untasty that the good nutrition and good food for the body Body don't, don't want exactly the tasty. They want the nutriment. What is that. เมื่อเรารู้เข้าใจคอนเซปต์อันนี้แล้ว เราก็จะปรับเรื่องอาหารการกินของเรา รู้ว่าข้าวเหนียวมันทำให้ง่วงง่าย มีน้ำตาลเยอะแล้วก็อย่าไปกินเยอะข้าวเจ้าข้าวหุงกินเยอะเกินไป มันมีคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตมากแป้งมากก่อให้เกิดความร้อนภายใน ได้ง่าย ก็ต้องลดมันลง รู้ว่าผักผลไม้เป็นรสเย็นทำให้ร่างกายนี่เย็นไม่เป็นเหตุให้เกิดโรคให้เย็นก็ทานอันนั้นให้เยอะ เท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่วิปัสสนาเราทำอย่างนี้ไม่ได้ แต่ถ้าวิปัสสนาไม่ถูกต้องเราก็ยังยึดติดในเรื่องรสอาหารอีกอยู่ดี if they practice in the wrong vipassana wrong insight meditation they still attach needly food delicious food and uh, wonderful foods like that, when you try to decorate such a food, become more and more. So it really, really wonderful, really, really, really dangerous. Food really dangerous. So I aware myself about that. Yeah. try to looking for the uh, natural food, biotic food, material food. I stay far away the meat. Yeah, ดังนั้นถ้าหากเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยร่างกายเราก็เบาสบายมีกำลังน้ำหนักก็ไม่ขึ้นความอ้วนก็ไม่ขึ้นโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นแล้วก็จะค่อยหายไป แล้วก็มีชีวิตอยู่ได้นาน ร่างกายก็มีประสิทธิภาพในการทำงานหลวงพ่อทำงานทั้งทั้งปีไม่ได้พักนะแต่ก็ยังเบาสบายมีกำลัง เพราะว่าดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินด้วยดินฟ้าอากาศการออกกำลังกาย น้ำที่สะอาด แต่ถ้าเป็น คอนดิชันเกี่ยวกับวิบากกรรมของเราที่เราไม่สามารถจัดการเรื่องเหล่านี้ได้ ก็จะมียาแต่เป็นยาสมุนไพรเข้าไปช่วยด้วยยาสมุนไพรก็เป็นธรรมชาติเป็นยาธรรมชาติ natural medicine alternative medicine we protect we heal our our body as a meditative uh, alternative medicine alternative medicine better chemical medicine or chemical it's not good for the body นั้นอันนี้คือว่าเมื่อเราปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้อง แล้วต้องหันมาจัดการสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความสุขสบายของร่างกาย หันมาดูสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความสุขสบายของจิตใจ แล้วลงมือจัดการมันไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งกลายเป็นนิสัย ต่อไปแม้แต่อาบน้ำเนี่ยมันก็ยังไม่อยากจะถูสบู่เลย พอรู้สึกเป็นยังไงเป็นของแปลกปลอมเมื่อก่อนชอบนะสบู่หอมไม่หอมสบู่ชิ้นต่างๆเดี๋ยวนี้พอเราเรามาอยู่ไอความเป็นกลางบ่อยเข้าบ่อยเข้าอาบน้ำก็อยากอาบเฉยๆเป็น I take a bath actually people like you the the soap the soup or the soap soap the soap yeah many many kind of soap many uh, blend many uh, beautiful soap but when you observe mindfulness practice we We don't like to do that because that is declaration, but we use the warm water or pure water, that's enough. Clean enough. Uh, we need to contemplate many conditions make our body sick, but we don't know สบู่เป็นสารเคมีไหมถ้าสารเคมีเข้าตัวเราไม่รู้ตัว ยาชีฟันเมื่อก่อนก็พ่อใช้ชีฟันต่างๆเดี๋ยวที่หันมาใช้วิเศษนิยมบ้างหันมาใช้ไอ้ทิพนิยมอะไรเนี้ยมันก็เป็นธรรมชาติดีพวกนี้จะผลิตมาจากอของธรรมชาติ ดังนั้นร่างกายของเรา มันจะอยู่ดีสบายได้โดยอาศัยสิ่งที่เป็นธรรมชาติเข้าไปเยอะๆแต่อันไหนที่มันผิดธรรมชาติมาก ๆ ต้องพิจารณาไว้ก่อนว่าไม่ค่อยปลอดภัย มันถูกมันถูกปรุงแต่งไปเยอะ ก็มาจากสารเคมีก็มาสักสารธรรมชาติแต่มันถูกปรุงแต่งไปหลายขั้นตอน ยิ่งปรุงแต่งมาก ก็ยิ่งเป็นพิษมากขึ้นจิตของเราทุกข์เพราะการปรุงแต่งใช่ไหมเอาไม้ is suffer because of conception thought wandering thought or conditioned thought so we get the, the sickness, bodily sickness and mental sickness caused from the conception thought or condition, conditional thought come from to create many kinds of desire, mm, like a poison. So don't attach food tasty, <laughs> don't attach delicious, but just uh, observe looking for the natural food or nutritious food only. that's the way of the practice นะถ้ามาเป็นอย่างนี้ปั๊บในชีวิตของเราก็เมื่อเราดูแลวิปัสนาหรือว่าธรรมะก็ช่วยเราเมื่อก่อนมาสงสัยว่า ธรรมัญเจเลสุจริตัง ธรรมโมหเวรคติธรรมจารี ว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิด ว่าพึงประพฤติธรรมให้สะอาด ธรรมัญเจริสุจริตัง เอ๊เราก็ปฏิบัติธรรมมาตลอด ทำไมธรรมะรักษาเราไม่ได้เดี๋ยวเจ็บตรงนั้นเดี๋ยวป่วยตรงนี้เดี๋ยว ทุกตรงนั้นเดี๋ยวกังวลตรงนี้ ทำไมธรรมะไม่รักษาเรา รักษาทั้งรูปธรรมและนามธรรมได้ด้วย จะไปรักษาแต่นามธรรมรูปธรรมเราไม่รักษาอ๋อเพราะเรายังทำปฏิบัติธรรมยังไม่ถูก ยังไม่เป็นธรรมันเจเจสุจริตังเพราะฉะนั้นธรรมะอาจจะธรรมะฮโมฮาเวรกติธรรมะจารีธรรมที่จะรักษา ผู้ประพฤติธรรมยังไม่ได้ พราะเราปฏิบัติธรรมยังไม่ถูก มันก็เริ่มทำให้มันถูกละเพราะเมื่อก่อนปัญญาเราน้อย ทำถูกบ้างผิดบ้างผิดเป็นส่วนใหญ่ไหมพอปฏิบัติมากเข้ามาปัญญามันเยอะขึ้นก็ทำให้เรารู้จักเลือก ยิ่งปัญญาเยอะขึ้นก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นว่าอะไรเป็นอะไร เหมือนปัญญาเยอะขึ้นแสงสว่างชัดขึ้น ก็เห็นว่าเห็นรายละเอียดได้ถี่ขึ้น เมื่อก่อนปัญญาเราน้อยแสงสว่าง มันน้อย ใช่ไหมมันก็ทำให้อมองเห็นอะไรไม่ชัดนะ เวลาเราปัญญาสติเรามากขึ้น ความง่วงมันนิดเดียวก็เห็นแล้วใช่ไหมไม่ต้องถึงกับหนักจนหักคอเรา อันนี้แสดงว่าแสงสว่างเรามืดมากเลยแล้วนะความจริงไอ้ความง่วงมันมาตั้งนานแล้ว แต่มาทีละนิดละนิดแต่เราเริ่มเห็นมันซะก่อนใช่ไหมความชอบไม่ชอบมันก็อยู่กับเรามาตั้งนาน แต่เราไม่ค่อยเห็นมันจนกระทั่งมันแก่จัดเหมือนมะเร็งไงใช่ไหมตอนเป็นขั้นที่หนึ่งที่สองไม่รู้ตัวเอาไปรู้ตอนที่สามที่สี่แต่ความจริงมันก็เริ่มมาตั้งนานแล้วแต่เรา ไม่เห็นมัน ความรู้สึกพอใจ ไม่พอใจ มันก็เริ่มมาตั้งนาน เริ่มตลอดเวลา มันค่อยคลืบคลานยึดจิตใจ แต่เราไม่เห็นมัน เพราะตัวปัญญาของเรา หรือตัวสติของเรายังไม่สว่างพอ สายตาบางทีสว่างพอแล้วแต่สายตาไม่ดีใช่ไหมบางทีบางคนสติดีมากแต่ปัญญาไม่ดี ปัญญาคือสายตาสว่างมากๆเลยแต่ยังหาอะไร ไม่เจอหรือหาอะไรไม่ถูกที่เนี่ย หรือบางทีสว่างน้อยแต่สายตาดีก็ยังหาอะไรไม่เจอเหมือนกัน เพราะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเรารู้เท่าทันสิ่งนี้ไหมถ้ารู้เท่าทันสิ่งนี้เนี่ยการดูแลชีวิตมัน มันก็ไม่ยากเนี่ยรู้เหตุรู้ผลรู้ต้นรู้ปลายของมันก็ไม่ยาก ตลอดเวลาที่เราเคลื่อนไหวเก็บสั่งสมสติไปเรื่อยตลอดเวลาที่เราเสพวัตถุปัจจัยสี่ท่านให้พิจารณา ให้พิจารณาว่าไปตามธรรมเนียมไม่ใช่พิจารณาอย่างนั้น พิจารณาขณะฉัน ก่อนฉันหลังฉัน ก่อนฉันในพิจารณาว่าอันนี้เป็นธาตุนะมันไม่ใช่เป็นอาหารนะธาตุตามธรรมชาติ เมื่อธาตุมาชนธาตุของเรานี่ให้ทำไงให้รู้จักแยบคายในการกิน ก็ปฏิสังขยูในอันที่สองพอบางครั้งบางคำได้พิจารณาบางคำไม่ได้ปฏิสังขยูบางคำเคี้ยวไปโดยไม่ได้กำหนดรู้หลังจากฉันแล้ว่านพิจารณาอีกอัชมยา ดูดิฉันให้ความสำคัญถึงขนาดนั้นนะแต่ไม่ใช่สามพิจารณาสามวาระนี่ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะอาหารนะ พิจารณาเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก็ต้องพิจารณา ว่าเรากินถูกหรือไม่ถูกอะไรมันเป็นเคมีอะไรเป็นธรรมชาติ แล้วที่อยู่อาศัยของเรามันโปร่งหรือไม่โปร่งมันสกปรกโรคลุงลังหรือว่ามันมีเชื้อมีฝุ่นอะไร เสื้อผ้าที่เราใส่ก็ต้องพิจารณาว่าเราใส่ไปแล้วเพื่ออะไรเพื่อประดับตกแต่งหรือเพื่อป้องกันความร้อนความหนาว เท่านั้นพระพุทธเจ้าละเอียดมากเลยเรื่องนี้แต่ว่าเราเราลงมือปฏิบัติเราค่อนข้างอันแวร์คือไม่ตามรู้ เห็นอะไรมันดีก็ใส่เข้าไปเลย ไม่ได้พิจารณา เมื่อเราพิจารณานี้ก็เรียกทำย่อมยักรักษาเราเพราพอเราพิจารณาทำแล้วก็ใช้ทำนะร่างกายเราก็พออยู่ได้สบาย จิตใจแล้วก็พออยู่ได้สบายสติปัญญาก็เพิ่มขึ้น เรื่อยๆทำอะไรได้มากขึ้นทำอะไรได้เร็วขึ้นนะดังนั้นเอง มาว่าถ้าเราเข้าใจกันอย่างนี้ไม่มีใครที่ไม่ขี้เกียจจะปฏิบัติธรรมใช่ไหมแต่เราไม่ได้เข้าใจอย่างนี้ ดึงคนมาปฏิบัติธรรม ยากกว่าดึงแมวออกจากเสือจีมันยากนะขนาดจ้างมามันยังไม่ค่อยเอาเลย เพราะเราไม่เขาไม่เข้าใจ แต่เราก็มาบอกมันไม่มีบารมีมันไม่มีบุญแต่ความจริงไม่ใช่ แต่ว่ามันยังไม่เข้าใจเท่านั้นเองนะพอมาเข้าใจแล้วก็จะเอาเหมือนกับเราเนี่ย เราเข้าใจว่าเงินทองของข้าวทรัพย์สมบัติมันตอบสนองความต้องการเราได้ทุกเรื่องใช่ไหมเราก็ทุ่มเทชีวิตมันหาอย่างเต็มที่เลย หามรุ่งหามค่ำใช่ไหมเจ็บป่วยก็ก็ยอมตายก็ยอมขอให้ได้เงิน ใช่ไหมลุงวัดเออทำไมทุ่มเทได้ขนาดนั้น เพราะเราเข้าใจว่ามันจะตอบสนองความต้องการเราได้ ถ้าเราเข้าใจว่าไอ้ทรัพย์ทางภายในทรัพย์ทางสติปัญญา มันจะตอบสนองทาง ด้านความรู้สึกด้านจิตใจของเราเนี่ยเราก็ยิ่งทุ่มเทยิ่งกว่าหาเงิน ราะเงินทรัพย์สินสมบัติมันไม่เที่ยงใช่ไหมแต่อริยทรัพย์มันเที่ยงทำไมเราไม่ทุ่มเทให้เต็มที่มากกว่านั้นเออมันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะ Yeah we talk about how to develop our energy of self awareness energy of wisdom for w a r d for investigate our body and mind all the time what happened and try to select the right thing uh, to select to eat, to consume, to use, to follow such the right thing. Because when you don't have the inner eye, mindfulness like a delight, okay, wisdom like uh, the eye, inner eye, must uh, relate, relate others. If you have the bright light uh, without clear eye, it's not work. You have really clear eye, bright eye, but without the light, it's not work. Need to relate each others. So the bright eye can help us to see it clear. The same when you have the energy of mindfulness, like you have the bright, the light, bright light. You have the inside wisdom, like you have the inner eye, really bright, really light, really clear you see it clear as they really are, what happened in your body and mind. That the, the case, we talk about that. So we need to develop two things, self-awareness and self-wisdom, self-knowing, self-awakening, self-blossom, develop the energy of that. Our life become bright, strong, strength, energy, and healthy, both bodily and mind. than the way of the practice. Uh, so when we know like this, we can extend our good life, our age, our happiness for longer. t h a t the way of the practice. If you practice the right way. ดังนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยเข้าใจได้ไหมพูดง่ายแต่ทำยากหน่อยเพราะเราอันนี้มนฉันเช้าแล้วเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุนะในความตั้งใจ ที่เราจะศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม แล้วก็ทำให้จิตใจของเราเบากายเบาใจและมีกำลังตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าชีวิตด้วยกันทุกคนทุกท่านถิน